Булат і собі глянув униз, але візела не розгледів. Не підходьте до країв, застеріг Батлову. Передня трійця теж помітила метушню, і філмарш із Кетрін і Туром під'їхали. Тріщина мала вширшки всього ярдів п'ять, та синюваті береги спадали зовсім стрімко. Філмарш мовчав. Жодної надії, винувато сказав пат. Коли б не брусове дистанційне управління, ми б теж загуркотіли туди джентльмени. Філмар зітхнув. Запала гнітюча тиша. І раптом із прірви почувся дивний звук, невиразне хрипке дзищання. Усі пороз'являли роти. Це було майже невірогідно. Нас викликають з корабля. вигукнула Кет Уілсон. Та вогник несподіваної надії погас. Жак Антуан підповз на черві до самої провалини і заглянув. Бачу саме самий сніг унизу. Більше нічого не видно. З того і з того боку суцільна чорнота. Філ марш наслідував його приклад, інші поповзли за ним, але він крикнув назад і незабаром підвівся. До нашого візела футів 35. Добрих 10 метрів подумки переклав Булат. Потім глянув на норвежця, який досі тримав линву на плечі, намотавши її калачиком. Норвежець його зрозумів, це була єдина можливість. Якщо тримати линву вдвох, третій зможе почуватися в безпеці. Линва футів 50? Норвежець покрутив головою. Я вам линви не дам. Чому це здивувався Булат? Жак Антуан почув їхню розмову. Ви надто важкий. Я серед вас найлегший. Линва міцна, заперечив норвежець. Але полізу я. Чому це? в свою чергу здивувався француз. Линва не ваша особисто. Нехай спускається тур, утрутився начальник групи. Він альпініст. А ми гуртом триматимемо. Турбален прив'язав себе попід пах, узяв людоруб і став над прірвою. Линву тримало п'ятеро чоловіків. Начальник ліг на край і почав координувати. Фірмовий шар кришився від тертя і скалки падали на голову норвежцеві. Та філ марш махав і махав, щоб попускали. А як він застряг? Передом чи задом? спитав марш. Англієць уперше за весь час озвався. Якби я був унизу, то зміг би вам сказати. Він гірко кривив вуста, не знати на кого ображений падав головою вниз, відповів гладкий канадець. А де в нього голова? Жарт сіла марша був не хто зна який дотепний, та всі полегшено засміялися, усі, крім бруса. Рація й досі гуде? спитав начальник у прірву. Звідти пролунав несподівано лункий голос рудобородого. Мовчить. Усім стало холодно. Навіть тим п'ятьом, що тримали линву, впершись ногами в підступний крихкий лід. Нарешті линва послабла. Тур ступив ногами на тверде. Його не дуже прикидало, знову прогримів Тур. Слава Богу, зітхнув пат. Інакше б тією штрикавкою довго мали відгрібати. Вийшло так, як казав Патлоу. Візло застряг перед комуниз. Норвежець невдовзі розгріб задні дверцята фургона, і, хоча вони заклонились, і ручки на них уже не було, йому пощастило підважити їх лідорубом. Почувся ляскітливий тріск, а потім переможний голос Тура Балона відчинив. Зарані радіє, буркнув брус. Рація в кабіні а фургон перетоптаний казначим. Повитягаємо.